В одной из лекций я рассказывал, и в книге тоже говорил, что Солнце по энергетике – это мужчина. Если же у женщины есть а, даже в прошлом обиды на отца или на мужа, то ей опасно заграть на солнце. Ако жената носи дня до обіда з э, повишенням машинки і від небештаці, за нею власно дорілися причелися і влагами сердца. И я писал в своих книгах, что мы берем энергию Солнца, но мы должны настроиться не только на потребление, мы должны на то настроиться, чтобы и Солнцу тоже отдавать любовь и мир. Я записывал в одной этой книге, чинея в зиму энергию Солнцу, но мне нравится настроен така, че ние да отдаваме от своята енергия на Слънцето. И ко мне как-то подошла женщина. И веднъж при мен дойде една жена. И она сказала мне, я когда загорала, у меня всегда были проблемы сильные с кожей, с кожей на солнце. И ми обясни, че когато тя се излага на слънце, винаги има някакви сериозни проблеми с кожей. И когда я мысленно стала отдавать солнцу любовь и энергию, а я загораю и кожа чистая. Но когато започваме умислено да отдава на Слънцето любов и енергия, забелязвам, че започва да почернява гладко и равно без проблеми. И я не обяснил. Е Западна е эмансипированная женщина хочет больше получить, чем отдать. Поэтому на агрессивных мужчина и затрат на солнце для многих западных женщин – это рак. И това аз обясних, западната жена е много по-агресивна към мъжете, тя е много настроена да получава, отколкото да отдава, затова за нея в много случаи излагането на слънце означава рак. Когда ты больше отдаешь, чем ти ты защищен, у тебя много любви и энергии. Когато ти повече отдаваш, отколкото получаваш, ти си защитен, защото ти имаш много повече любов и енергия. Поэтому, когда будете проходить, проживать заново жизнь, Не делите на себя, не предъявляйте претензий, отпустите, простите и как бы отдайте любовь и энергию в любой самой болезненной ситуации. Тогава сега, когато преминаваме живота си отново, когато си спомните живота си отново, освободете се, отдайте всичко, не дърпайте към себе си нещата. Нет людей, которые вас обижают. Есть Бог, который очищал вашу душу, побок, който ви пречиства по този начин. Люди должны исчезнуть. Хората просто трябва да исчезнат. Любая ситуация болевая – это возможность отстраниться от человечества и ощутить любовь к Богу. Всяка болезненная ситуация е само възможност да се отдръпнете от човешкото и да се устремите към любовта към Бога. А, несколько минут а, отключитесь от всего, от прошлого, будущего и э, проживите за мужем. За няколко минути, с изключение от миналото и от бъдещето, и се опитвайте отново да преживеете целия си живот. спросить, так сейчас все время э, я хочу дать э, ответы на вопросы, чтобы э, ответить как можно больше на те вопросы, которые вас интересуют. Так мы в момент не наблюдаем много теоретичной информации, где можете получить и управление You. советских, но я я из-за а подсознание эта ситуация длится постоянно. В съзнанието обикновено ситуация преминава доста бързо. Обаче в подсъзнанието ситуация продължава доста повече време. Вот представим, повышенная радиация у человека рак. Кажется, где тут его характер, где тут его эмоции? Представете себе, при една повышенной э, радиации человек получава рак. На пръв поглед изглежда така. Къде е тук ситуацията? Къде тук има повишени, повишени емоции? Что происходит на самом деле? А какво всъщност се случва? Радиация – это перетряска, это боль, это неприятность на микроуровне. Радиацията – това е болка, това е а, сблъсък на някакъв, на някакъв микрониво. Если человек привык потери и неприятности, сохранять любовь, снисходительно, добродушно относиться к миру, то тогда любая неприятность будет усиливать его любовь. Ако човек е свикнал във всяка ситуация да не загубва любовта и да приема света, тогава в ситуация center перекрывается канал с Богом. И когда идет огромное счастье, и когда он может совсем потерять любовь, и тут заключается программа самоуничтожения. часто выживает тот, у кого много неприятностей, лишений и кого ситуация това, извинете, мисля, че това предварително очистване, пречистване вече е започнало и ще продължава през близките няколко години. Причем те е очередь западных стран? При това на първо място в западния свят, в западната държава. Ну и еще Япония. Е Господь все проблемы решали за счет грабежа и захвата соседей. немножко в э, прошлом. И создав коллективное сознание, несмотря на огромные минусы, дал очень много. И этот огромный духовный потенциал сейчас начинает спасать Россию, и думаю, техника. Yeah. Человек становился здоровым, а потом умирал жил. Человек э, уж стал здрав, после изгрешенил. Люди укрепляли свое тело по системе Иванова, а у них болит, начинали заболевать дети. Хората э, укрепват здраво, укрепват, укрепвали здравето си под тази система на а след това изведнъж започвали да боледуват децата Меня это заинтересовало, я попытался выяснить. первом месте я перестал следовать. И още щом разбрах, че любовта към Бога винаги трябва да се поставя на първо място, аз престанах да ослепявам. Спрях да ослепявам. Для меня это был э, нюанс, который я даже не мог предполагать. Два беше один нюанс, който дори не съм допускал. Какие катастрофические последствия это может дать, я не предполагал. Не предполагах изобщо какви катастрофални последствия Поэтому я понял, что я в своих книгах должен стремиться не к внешнему, яркому, мощному эффекту, а... ярок, мощный эффект. А к точной и выверенной информации. А к точному определенной информации. Ошибка может очень дорого стоить. Защото една грешка Огромное количество книг на подобную тему пишется из головы. Это фантазия, красивые мысли, они не подкреплены ничем, кроме красивых э, мечтаний. Много книг, когда да, прямо се пишат, тут от это Те са фантазии, это са красиви, не са подкрепени с нищо. Сказки тоже нужны. Но если этим делом заниматься серьезно, то это очень опасно. Но упрямство заниматься серьезно состояние мечта предоставлена опасно. Поэтому для меня понимание исследования стоит на первом месте, а физический аспект на втором. Затова за мен разбирането на изследването стои а на първо място, аспект вече е Что касается системы нагрев. По отношение системата на нагрев. У нее есть очень хорошие плюсы. А, это, несомненно, талантливый человек, я читал его книгу. А Там очень хорошо, хорошо выражена идея оптимизма, а, радости, улыбки, которую нужно держать в любом случае. Там много добре изразена идеята за оптимизма, радостта и усмивката, която трябва да поддържа И это дает человеку обновление. И това води человека до обновления. Правда, когда я читал эту книгу, я там прочитал фразу, э, которую нужно повторять. Макар, че прочетах една фраза, която трябва винаги да се повтаря. Я есть сила, я есть воля, я есть... сила, аз воля. Я есть э, разум, я есть принцип понятен. Там не может Где вы будете брать энергию для вашего оптимизма и здоровья? Откъде тогава ще взимате енергия за вашия оптимизъм и за вашето здраве? Наверное, своих потомков и своих тонких планов. Най-вероятно ще теглите от вашите фирми нива или ще взимате от вашите потомци. С моей точки зрения, система хороша для того, кто интуитивно верит в Бога. Според мен системата на Горбеков е добра само за този, който интуитивно вярва в Бога. Но системата не учи. Но, за съжаление, самата система не учи на това. И чисто прикладния аспект. И чисто, чистото нейно отношение. С моей точки зрения, може да е незаметна и очень сериозни е проблеми. в Според мен, може да даде много сериозни, макар и незабележими на първо 是。 псориазисът при поколения, псориазисът при Научитесь принимать травмирующие ситуации. Первое правило. научитесь се да приемате травматизиращите ситуации. Научитесь сохранять любовь к Богу, что бы ни произошло, что бы ни потеряли. Научете се да запазвате любовта си към независимо какво се случва. Если вы не ощутите эту первую ступень, бесполезно идти дальше. Ако вие не усетите това първо това първо правило, не постигнете това първо стъпало, просто е безполезно да вървите по-нататък. Часто для того, е чтобы человек прошло раковое заболевание, ему нужно только научиться принимать любую любую ситуацию, сохранять любовь и приятно е е прощение. Много често на един човек, който е болен от рак, за да оздравее, му е необходимо само да се научи правилно да приема Мы идем постепенно. Сначала первая ступень, потом следующая. И още веднъж искам да повторя. Ние вървим постепенно. Най-напред е първото стъпало, след това е следващото и така нататък. Ако човек е обещал нещо, например пари, на друг човек и е не е могъл да изпълни обещанието и чувства вина, а другият човек изпитва обида и му се сърди, какво трябва да правим? первую очередь должна быть искренность. Если вы ваше чувство обиды опустили внутрь, это болезнь. На първо място трябва да има искреност. Ако вие сте спуснали някъде на дълбоко в себе си вашето чувство э, на обида, тогава ще има болест. Нужно искренне высказать свою претензию и встретиться. Трябва искренно да изкажете своите претензии. Второе. Обижается тот, кто не может э, делать. То, обижда се този, който не може да прави неща. Обижается слабый. Обижда се слабый. Сильный вместо того, чтобы обижаться, действует. Сильный вместо да се обижда, просто действует. Значит, нужно встретиться и постараться помочь тому человеку отдать долг, если он должен. Значит, трябва да се срещнете и да се опитате да помогнете на този човек. Но нужно понимать, что если вам Бог не дает, то это причина не в вас. Но трябва да знаете, че не ви връщат дълга, то причината обикновено се крие в самите вас. Лучше пускай вам не дадут долг, чем у вас три рани. Много по-добре е да не ви върнат парите, отколкото да ви изкарат трамвай. Так вот, третье, трамвай пари обычно начинается с мелких проблем. Затова обикновено неприятностями. Постарайтесь привести себя в порядок, а не искать виноватых. Это самое худшее. Но ну, а когда даете долг, давайте такую сумму, которую можете поделить. А когда давате пари на заем, давате такава сума, която можете поделить се позволите да загубите. Меня часто спрашивают, а если приходит друг, и занимает просто задачу ресурсу. Много често ме питате какво да правя, ако идва приятел и ми иска някаква много голяма сума. А я отвечаю. Аз отговарям. Если этот человек считает вас другом, Czy to jego swoja судьба, a wy i wy wasza судьба. Может быть единым только в а божественном. Поэтому проблемы и определенный кризис в медицине, с моей точки зрения, такова състояние. Всеки си има определен момент, когато трябва да се отпусне, да се почине или пък моменти, в които трябва да събере всичките си сили, за да преодолее някакви сериозни изпитания. Нашата всяка човешка цивилизация е тоже живее в ритми. Цялата човешка цивилизация е също живее в определен ритъм. Мне был интересный момент. Я когда начал смотреть человеческую цивилизацию на том плане, я посмотрел, как у нее есть прошлая жизнь. я не понял, как-то из прошлой жизни в нашу цивилизацию. Аз сблъсках с такъв интересен момент, когато започнах да гледам полето на нашата цивилизация и изведнъж установих, че тя е има минало. За мен това беше много странно. Как така нашата цивилизация трябва да може, трябва, може да има минало? И когда я начал смотреть по времени, я понял, наша цивилизация живет в ритме, и этот ритм как бы сжимается. Первый... така, че нашата цивилизация също живее в някакъв ритъм във времето. И този ритъм по някакъв начин започва да се а, събира, да се сбива. 50 Първо, първото такова изхвърляне е било преди 50 хиляди години. Потом 15 тысяч години. После преди 15 хиляди години. Потом 5 тысяч 2000 гривен. Потом 2000. Преди 2000 години. Сейчас еще один список. И сега има още едно такова И дальше будет самый короткий, а, самый интенсивный импульс в нашей цивилизации, а потом опять будет увеличение. Около 300 лет будет вот этот мощный импульс, а потом опять это несколько тысяч лет. И сега от на нататък следва най-късия импулс, т.е. след което отново ще започне повторение на по-дълъг импулс, който примерно ще бъде 300 хиляди години. Получается, се, в ближайшие 30 лет идет пик нашей цивилизации, и все максимальные изменения за все предыдущие эпохи будут именно в эти годы. Излиза така, че в близките 30 години всъщност ще стигнем върха, пиковия момент в развитието на нашата цивилизация. Но это не впервые ну, вся цивилизация может погибнуть. Ну, това се вижда и сега. За първи път, ця, за първи път се вижда това, че цялата цивилизация может да загине. Если раньше погибали отдельные цивилизации, где уровень технический оторвался от людей, то сейчас мы все едины. А Ако по-рано се измирали само отделни цивилизации, където технически техническото ниво е било откъснато от любовта, то сега всички ние сме едини. Но поскольку сейчас идет самая а, ответственная ситуация, то в каждом из нас, я думаю, уже заложены а, те силы и та энергия, которая поможет нам измениться. Но тъй като според мен сега е най-отговорната ситуация, аз мисля, че във всеки един от нас са заложени някакви сили и някакви отговорности, които ще ни помогнат да се променим. Остается только привести в действие эти силы. Осталось само да приведем в действие тези силы. От доста години страдам от автоимунно заболяване. С много усилия и с помощта на семейството ми напоследък състоянието ми се подобри, но точно когато се повярвах, че Я продиагностировал этого человека. Направить диагностика на того человека. Есть негативная программа. Она сидит на детях, внуках и парах. Има негативна програма, която се корени, която стои върху внуците, върху, деца, върху децата и върху... Третия умее това, да приеме това заради спасяването на децата си. А если он эту ситуацию не принял? А ако не приеме тази ситуация, то детям он не только не помог, но наоборот ухудшил состояние. Той не само, че няма да помогне на децата си, а дори ще влуши тяхното състояние. Значит, если жена вернется к нему, значит, ако жена му се върне при него, очищение дальнейшего не будет. Няма да има по-нататък. Первое, жена не должна вернуться. Второе, он должен заболеть еще сильнее. И третье, ты должна разболеться судьба и посыпаться неприятности и несчастья. И третье, трябва се разруши съдбата му и да бъде съсипан от неприятности и нещастия. Но если задним числом понять, что любая неприятность по судьбе должна проходить с неприятностей. Трябва да бъде преминавана с любов, преодолявана Если через покаяние снять все моменты уныния, нежелания жить, недовольства судьбой, ако чрез покаяние снеме от свали от себе си, освободи се от всичките си, от цялото си униние, Если в молитве утром и вечером повторять, я принимаю божественную волю. Божественная воля направлена на мое спасение доброволен, затова защото тя е насочена да го помогне. Я принимаю и люблю свою судьбу, любую, какой бы она ни была. Че приема своята съдба, независимо от това каква е тя. То тогда возможно все восстановить. Тогава е напълно възможно всичко да се възстанови. Мы в жизни имеем только то, что мы можем потерять. В живота ние притежаваме само това, имаме само това, което можем да загубим. Если потеря чего-то для нас невыносима, мы не должны это иметь. Ако загубата на нещо е невыносима за нас, това просто означава, че ние не трябва да притежаваме това нещо. Не ние дадем да го имаме. Поэтому перед тем, как нам дать, нас сначала проверяют на умение. Затова преди да ни дадат най-напред проверяват умението ни да губим. Всяко нещо, с което се захвана, се вглъбява толкова много, че след 2-3 часа не заболява глава. Сякаш изгубим от нормално състояние. Може би това е присъщо за хората на изкуството или е склонност към търсене на перфекционизъм. Това лошо ли е или как могат да го Первое, что нужно понять, не мы делаем, а нам делаем. Първото, което трябва да разберем, че не не правим, а с нас правят нещо. Второе. главна не цель, которой стремлюсь, а главна енергия, которую даю, чтобы добиться цели. Второ. Главното не е целта, към която се стреми, а главното е енергията, която ще отдаде, за да постигнем тази цел. Когда я концентрируюсь не на отдаче энергии, а на цели, это желание притянуть цель к себе, это потребительство когато аз се концентрирам не на е отдаването, а върху отдаването, а върху желанието да постигна целта, това е потребителство. И тогава възникват страхи, съмнения, неуверенност. Тогава възникват страховете, съмненията, неувереността, унинието. Поэтому ваш процесс Затова процесът на създаване на нещо, процесът на постигане на нещо всъщност е първичното. То е първичният източник на вашето щастие, а не самата цел. Если любимый человек для меня цель, я постараюсь прилипнуть к нему. Я буду бешено бояться его потерять и не принимать. Ако любимый человек и е за мен цел, аз ще, се, ще направя всичко возможно да прилепна до него. А я ще изпитвам дива ревност и див страх от това, че мога да го загубя. А если я понимаю, что любимый человек – это средство для того, чтобы ощутить любовь, и я для него средство. А ако разбирам, че любимият човек е само средство да усети любовта, и аз за него също съм такова средство. У меня не будет страха, ревности и ненависти. Няма да изпитвам страх, ревност и ненависть. Нужно понять, только Бог может цель, все остальное средство. Трябва да се разбере, че само Бог може да бъде цел. Всичко останало е само средство. А насчет предыдущего вопроса. Как нужно, на вопрос? как нужно относиться к его хотели? Как трябва да се отнасяме към всяка загуба? Мы привыкли говорить, сколько я потерял. Не Какой кошмар. Какъв ужас, колко много съм загубил. А нужно говорить, сколько мне дадут, если правильно а трябва да се казва колко много ще ви се даде, ако правилно Сашинка. Тази моя позната си купи малко куче. А много ще има. Е става дума за собственичката на малкото кученце. Едно време има. веднага започнаха някакви проблеми с зрението. Она прикупила еще одну собачко, сучко. Тя си купи още едно кученце, женско. А, собачки, когда е? на год, сделали операцию, рак молочной желез. И когато кученцето беше на една година, му направиха операция, защото имаше рак на млечната жлеза. Это все болезни ревности, которые собака берет у хозяина. Всичко това са болести на ревности. Уж если животное тут открывается и берет карму хозяйки, Если вы умеете с юмором воспринимать любую ситуацию, Ако умеете через хумора да възприемате всяка една ситуация, то вы уже э, в перспективе здоровья люди. То вие вече в перспектива сте едни здрави хора. Вот дедушка Ленин юмора не понимал. let's go. се измества от любовта към съзнанието. В първо очередь мир познается сердцем. На първо място светът се опознава чрез сърцето. А потом головой. А чак след това с главата. Многие делают ошибку. Они читают заповеди, читая Библию, начинают головой и забывают о том, что потом голову нужно отбрасывать и должно раскрыть четат заповедите, изучават Библията. Те започват с главата и забравят, че после всичко това трябва да мине през сърцето. Огромная проблема иудаизма в том, что евреи Бога познают через только через книгу, то головой, думой, е анализируя. Например, е точно в това, че евреите познават Бога само чрез главата само четейки вдобните и правилата. А когда идет повышенная концентрация на сознании, оно начинает тухнуть. И вот отщиливание надевает, зрение портится, когда идет е перегрузка сознания. А когато концентрацията върху съзнанието е прекалено голяма, то започва да затихва, то започва да отслабва. Ето тогава, например, точно хората слагат очила, защото зрението е отслабва. Мне э, э, девушка говорила, я начинаю молиться, у меня ощущение полета и счастья, а потом хочется ругаться матом. Едно момиче ми разказваше, започвам да се моля и изпитвам усещане за лекота и за поле, а след това изведнъж ми се иска да псувам с най-грозни думи. Я ей объяснил, что э, когда мы идем к Богу, то легко незаметно уклониться и уйти от любви а, в в духовность. Аз обясних, че когато тръгваме към Бога, е много лесно, без да се усетим, да се отклоним от любовта към съзнанието и духовността. И отстранение от духовности идет чрез желание да дадат самата на пить. И точно отстраняването, отдалечаването от духовността се изявява в това желание да ругае, да псува, В Библии сказано, что дьяволом стал самый духовный ангел. Самый... Кажется, дьявол стал наидуховный ангел. Как бы самый близкий к Богу. Този, кто ушибил наиблизко до Бога. Это означает в переводе, что очень легко от божественного поскользнуться в сторону сознания, духовности и способности. Това означава, че е много лесно от Божественото да се подхлъзнем към съзнанието и към духовността. А съзнание без любви начинае да е убива. А едно съзнание, в което няма любов, започва да убива. Поэтому я говорю, что нельзя ни к чему серьезно относиться, только к любви к Богу нужно серьезно относиться. Ко всему остальному с юмором. Затова аз казвам, че не бива да се отнасяме към нищо прекалено сериозно. единственное, към Бога трябва да се отнасяме сериозно, а към всичко останало трябва да се отнасяме с чувство за ум. И вот э, изучение теологии, многие, вероятно, преподаватели э, меньше ориентируются на любовь, на отдачу и больше ориентируются на книги, на понимание, на э, речь и так далее. И отсюда возникает желание бить у тех, кто изучает. При изучаването на теологията става точно така, става да, э, да желание к популизму, к попалу. Знаете, анекдот есть такой? Има един такъв вид. А, открытие Вампирът смучи от вампир. Если человек человека душе любовь, никакой черный маг не сможет его принести вреда, а если попытается, то погибнет. Ако човека носи в душата си любов, нито един черен магиосник няма да може да му стори нищо лошо. днес на срещата с Сергей Николаевич Лазарев? Чета от 9 години книги. И вчера бяхте ли тук на срещата? А какво очаквате да се случи? Не знам. <laughs> Съжалявам, не знам. Чели ли сте книгите на Сергей Николаевич Лазарев? Да. Щастлива съм, че съм ги чела. Това ли... Интересни. Това ли ви провокира да дойдете днес? Това ме провокира, защото мисля, че той е открил нещо, което е много ценно и младите трябва да, да прочитат, че животът не свършва след смъртта. Той продължава хиляди години. Аз вярвам прераждането. Благодаря ви. На какво се дължи интереса ви, който ви доведе днес тук? Значи интерес ми е породен от много години, защото човек помага на хората в значи, в България има много екстрасенси, които не могат да помогнат качествено. А той дава а, възможност човек да работи сам това, значи е, да, да, да израснеш сам, това на което се казва еволюция, да израснеш сам от себе си. И, и те, това е качественото, защото ние се радваме на собствените си неща, нали? А другото, когато не е достатъчно добре подплатено, човек го подхвърля. Като ти дам нещо, което не ти е трябва, можеш да го хвърлиш. А собственото ни израстване в, в, в, в Сивишния, в, в тази еволюция, за която идваме на Земята, това всъщност е, е интересното и вълнуващото. Човек да добие една опитност, която другади малко по-трудно може да я доби. Просто се изисква духовен учител и то от по-висок ранг, примерно от нивото на Христос за да може да се получи това, което си искаме. А пък в момента те са по-рядко. Значи, има един учител, Шичен мой, той казва, че те са 4-5 учителя, които от такъв висок ранг работят в сферата на на светския живот в, в целия свят. А Лазарев дава тази възможност ние да се, да, да се докоснем до, до, до това знание всъщност. Просто наистина няма опасност да, да се сгреши, ако се работи по неговия метод или поне за сега дава резултат. Някакъв. А вие работите по неговия метод, четейки неговите книги и по този начин лично за себе си преработвате информацията и използвате наученото? Да, всъщност това помага и на другите, защото нали, това, което когато човек работи за себе си, той променя и околната среда. Значи говорим за, за това висшото, което е. Промени себе си, за да промениш останалите, а не да имаме претенции към другите хора и, и евентуално да, да дърпаме, да теглям енергия, да се получава като това, на което казват енергиен вампир. И, е, вампиризъм и е пълно повестниците, което го пишат. Е, всъщност, а при него това е доброто, че той работи в течение на годините. Примерно за една година една книга, която е достатъчно е, да, да, да се работи и да бъде освоена качествено и да продължаваш да вървиш напред. Това е доброто при него наистина защото има и доста други неща, но нали, на други автори. Много се превежда сега от американски, от френски, от английски автори. Но дали са пригодни за, за българското съзнание и подсъзнание, това вече е доста спорен въпрос защото не всичките дават резултати. Поне моята практика показва това. А вие имате ли е, конкретни резултати, като а, постигнати от а, базата на информация, която сте черпили и използвали от литературата на Лазарев? Да, всъщност да, има конкретни резултати, но те са, не бих могла да кажа, че това е форма някаква. Значи ще си купим блуза, не в такава форма, в много по-абстрактна форма, но за себе си бих могла да кажа, че има добри преживявания по метода му. Нали, нещо, което наистина помага. А днес ще му зададете ли въпрос? Да, вече успях. И аз благодаря. А, вярвам в безсмъртието на човешката душа. Какво значи? Какво значи безсмъртието? Ами, човек не идва веднъж на тази земя. Той идва много пъти. И, и е, земята е като едно училище за мен. Аз така, така мисля, не знам. Мисля, че той така мисли. И каквото човек направи на земята, то не се забравя. Той е човешката душа е като един голям компютър, който всичко събира. И във всяка човешка душа има една хилядолетна история от много, много години. Аз така си мисля. Аз съм преводач от френски язик и много го обичам този язик. И понякога Французи се чудат откъде употребявам такива думи и изрази. Ами аз съм живяла някога в тази страна, аз много я обичам. Така че е, Знам, със сигурност. Това е едно шесто чувство, че има безсмъртие за, за всеки човек. Не само за великите хора. И за обикновените като мен. Няма нищо, разбира се, нормално. Какво ви накара да дойдете днес тук на срещата с Сергей Николаевич Лазарев? Ами това, че съм запозната с книгата Диагностика на кармата и личната среща с него за мен е удоволствие. А, метода, който е описан в неговите книги, използвате ли знанията, които сте получили оттам в рамките на този метод, за да постигате лични резултати? Ами, вижте, тъй като съм запозната и с други методи и други автори, преди всичко се занимавам с тибетско а, изкуство и начина на диагностициране при тибетците и мисля, че се получава нещо средно <laughs> между неговия метод и източните методи, но мисля, че в Вселената не можем да делим методите на български, руски, азиатски, латиноамерикански, защото латиноамериканците също добре познават начина на диагностициране на кармата по принцип. А в тази връзка възможен ли е нов метод, който да обединява тези, които вие изброихте и който наистина да, да е още по-добър? Мисля, че да, човечеството зрее в тази насока и мисля, че ще се получи нещо както средно, както мисля еднакво за религиите, защото делим нали, света на християнство, мусулманство и така нататък езически, но всъщност Бог е един, независимо от това как го наричаме. Благодаря ви. Приятно благодаря. Какво провокира интереса ви, за да дойдете днес тук в зала България на срещата с Сергей Николаевич Лазарев? Е, значи, за мен това е един автор, е, с когато съм имала удоволствието да се срещна чрез книгите ми още преди около 9 години, в един много труден период за мен. Просто имам всичките му до сега всичките му части многократно са изчетени, много е работено, и просто тази среща беше очаквана с с нетърпение в сайта сме му следили къде му са другите лекции, семинари. И беше много голяма изненада за мен, когато разбрахме, че ще бъде в София. И това просто не можеше да бъде пропуснато като събитие. А вие чели ли сте книгите на Сергей Николаевич Лазарев? Ами, подкрепям всичко, което каза приятелката ми, защото заедно следим всичко, което издаде до тук и наистина сме особено щастливи. Сбъдна ни се мечтата, всъщност, бих казала, защото го очакваме. И имахме така интуитивното усещане, че ще дойде и наистина, че ще обърне внимание на България. Ние сме му задавали въпроси по... в сайта и сме получили отговор индивидуален. Да. На... Преди 2002 година получихме от Лазарев отговор на въпрос. Радвам се, оставям ви да се насладите на поредната ви среща с Лазарев. Моля. Добър вечер, да, представете се. Казвам се доктор Драганов, председател съм на радиестезисите в България. Щастлив съм, че дойде господин Лазарев, тъй като аз работя по неговата система. Прочел съм всичките 10 до тук, вече 11 тома и прилагам на моите пациенти. Неговата система работи безупречно, мога да кажа. Да, благодаря ви. Приготвили ли сте си въпроси, които искате тази вечер да му зададете? Да, разбира се. Моите въпроси са от глобален характер, не са от личен характер и ще се радвам много, ако той ми отговори на моите четири въпроса, които му поставям. А бихте ли споделили тук с нас поне един от въпросите? И четирите да ги споделя, те не са тайна. Първият въпрос е, моля дайте по обобщена и концентрирана информация по темата рак тъй като тя присъства във всички томове, но искам концентрирано и обобщено. Второ, ще навлезе ли в земята в по-високо енергийно ниво и какви ще бъдат последиците за хората? Моля, коментирайте датата 27 декември 2012 година. По простата причина, че тогава всички календари спират. Просто няма по-нататък. Трети въпрос – как влияят върху кармата на Съединените Американски щати завоевателните войни, които тази страна води? Четвърти въпрос – какво е бъдещето на България на план и в действителност? И пети въпрос – освен Исус Христос, признавате ли други земни и вселенски учители? Да. Това са моите въпроси. Благодаря ви много. Чели ли сте книгите на Сергей Николаевич Лазарев? Ами не, никога не съм ги чела, обаче книгите ги имаме в къщи, майка ми си ги е купувала и никога до сега не съм се наканила да седна да ги чета и мисля, че когато видя тази среща, може би ще предизвика интерес към мен и ще започна да ги чета. Факт е, че са част от вашата семейна библиотека ви накара да дойдете тук тази вечер. Отчасти да, отчасти моята приятелка, с която чух преди половин час и реших инцидентно да дойда. Вие сте чели книгите, очевидно само една. Може би преди отдавна я четох е, и така общо взето идеята, идеята ми хареса на цялото. А коя част, помните ли? Първата част. Първата част. И тя провокира у вас желанието днес да дойдете и да се срещнете тук на живо с Сергей Николаевич Лазаре. Да, защото знам, че е много популярен и защото е помага на много хора в Русия в момента и съм чувала и от други хора, че са наши познати, че са ходили при него в Москва специално на, на диагностика и затова. А вие сте студентки? Да. Какво учите? А, информатика аз. Аз уча психология. Зададохте ли вече своите въпроси към Сергея Николаевич Лазарев? Аз го написах и чакам да ми отговори. Аз идвам за първи ден. <laughs> Няма. Добре, благодаря ви много.